Čovjek malo nekada iskrene, njega kad zapane onaj pravi ima i ono svjetlo i nur imana, on ozrači neke njegove dijelove koji su pali u tamu, a čovjek ne može sam da se iščupa iz njih, jer ovaj svijet je kao obični živi pjesak, što više čovjek se vrti, kada se sam vrti, ako nema neko da mu pruži pomoć, neku granu ili neku sve jadniji i bjedniji. I zbog toga je Allah Čelešanu odredio nama džemate, odredio nama pet puta dnevno da se sabirimo zbog čega? Pa da ne odlutamo, da nam zapahne onaj ajet koji ima prouči, da osjetimo Allahovu riječ, da stisnemo jedan drugoga u sat, da jedan drugom dodirnemo ruku, džematlija, džematlija, da se poselamimo i na taj način osjetimo taj manijer. jer čovjek koji je klanjao, ako najmanje i doživio nama sapu, dok je njihovu sapu ili njihovo rukovanje, već se pomalo, vidite, taj ruhanijet nije pretačen, prelazi. Isto u ono kad idemo tamo gdje zaudara, ne moraš ti da ne čuješ zaudaranje. Ako je neko namirisan u džami, ne proći pored njega da ne čuješ miris. Tako i ovo, ko ima ruhanijeta, ima imana, a da će biti niko od koji će imati pravi iman u sebi, on će zapamuti ove druge. Zato se kod nas dolazi u džamiju, svi mi možemo pokušati hvaljati. Ali u džamiju se dolazi zbog toga da na neki način budeš popravljen, da budeš onaj na neki način transformiran, da, da dođeš više sebi nego što bi to drugi bili i tako dalje. Zato pogledajte kako je prve generacije muslimana, kako su živjele i trudile se da ne zaborave na ono što će doći poslije. Jer ovaj tunjalog, naše obaveze koje ima, a posebno ovo 20. stoljeće, sad 21. stoljeće donose, vidite, takav tempo života, da mi jednostavno koliko god razmišljali o tome, često ponese i zanese ta jedna velika bura koja nas nosi u sasvim drugom smjeru. I zbog toga su ovo, ovo naša, dakle, glavna čistilišta, naša prava odgajališta, ove naše prostore kojima se mi nalazimo i zbog toga čestitamo, dakle, i ovoj omladini koja je pokrenula jednu ovakvu akciju, jednu ovakvu lijepu, humanu stvar, jer je to u stvari popravljanje sebe. A mi ne možemo, onaj dok ne popravimo sebe, ovo želim prvo da kažem ovdje i omladini svim drugima koji se osjećaju mladima, nema napretka, niti popravljanja, dok sami sebe ne popravimo. Kod nas narod stalno gleda u drugoga, vidjeli ste. I stalno ti čuješ bošnjake, kad vidiš šta radi u Afganistanu, vidiš šta radi u radu. Ama čovječe, gdje ti uradiš, što ti možeš. Ne možeš im pomoći učiniti dom njima. Ne ti popravi sebe. Ono što bi prvo rekao nama svima, a posebno našoj omladini, da prvo gledaju sebe, da izgrade sebe, da odvoje sebe, da oni budu oni koji će nešto pokazati u životu. Ne da gledam na one druge, što nije onaj ovakav, što nije onaj gore negdje u vrhu države ili vjetske zajednice ovakav. Ama on će odgovarati svaki za sebe. Ako mi budemo svi dobri, onda vjerujte, neće nam ovi školke moći upravljati državu. Ne. Ne. Šmote će morati da idu. Ali moramo mi da budemo dobri i pametni pa kao je bilo u vrijeme poslanika ali vidite, kada je poslanik ali sama preselio na ide, a ljudi bili izgrađeni. Zašto? Zato što je sam odgajao. A njega nije odgajao ni Čamil, ni Rami, ni Janko, ni Marko, nego ga odgajao ono, Allah gospodar ga preko meleka Džibrilije, Mina, jedan vrani meleka i poslanik ali sama kaže se rabbi, te bibi. Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgledao. E on je taj odgoj implementirao u svome narodu. On je taj odgoj spustio nivo običnog čovjeka. I zato su svi ljudi bili plemeniti, imaju neki predanja u kojima islamsko lema smatra da će svi, ama baš svi, ashabi ući u Vi! To je generacija koja se sva trudila, braća. Svi su pokušali da daju od sebe sve što su mogli. Neko ne može puno, a može koliko koliko može. Od tebe se ne traži ništa više nego onoliko koliko može. Od nas u ovom vremenu se nam se ne traži koliko su vas habi Ne. Ne traži ni toliko. A imamo nekada veće mogućnosti nego oni. Pogledajte, koje će nam mogućnosti pred od televiziji, radija, novina, tekstova, Facebooka, interneta, vidite, da saznaš o islamu daleko brže, bolje nego što su oni. Nikada čovjek nije mogao u Jemenu saznati nešto o islamu dok nije upoznao poslanika, ali islam morao iz Jemena da ide kad neki ili Medini, da nađe poslanika, ali islam da ga pita za određeno pitanje, treba da putuje po dva, tri mjeseca, razumijete, da kupi jahalicu pa da dođe do poslanika, ali islam ti sada u svojoj kući mora da sluša predavanja, vidjeli ste, i zato treba koristiti ove sve medije imamo napadamo da su mediji loši, Zato što se preko filmova može ucati na narod. Pa zar ovaj narod nije obezglavljen u čitavom svijetu od Amerike do Australije, zahvaljujući Hollywoodu i ovim cijelim filmova koji afirmiraju homoseksualizam, blud i sve ono što radi čovjek blud. Razumijete? E sad, da bi ti odgovorio na to pitanje, a svi, a svi su tu, od naše djece preko naših hanuma do naših snaga, čeri i sinova, svi su uključeni praksu, ti ne možeš izbjeći ti internet, ni Facebook, niti bilo šta drugo. Ti samo moraš da ga popravljaš, da uđeš da ga popravljaš. A pravi vjernik je onaj, što god od dođe njegove ruke, on ga učini plemenitim dobrim. Pravi vjernik, kako je poslanik Ali Islam, nikad o tu ne govori, nego uvijek mijenja. Ako je loše ime mijenja. Zato Ali Islam nije dao imena ružnog značenja. Čim bi imao neko ružno značenje, popravljao bi to značenje. Čim truješ imena da će biti nešto loše. Eno, pod će kod kapnjeve ili se propale u zemlju. Čitavo vrijeme i nakon drugog svjetskog rata, pa i prošlog komunizam, ne znaju promijeniti ime. To kad kaže gdje ćeš, gdje ćeš, odo u će. nego pametno A, pametno A. Odmah mijenja, jer ima mora da mijenja ono što je loše, mijenja dobro. I ako oni govore ludo A, ti govori pametno A. Oni kažu će ti kaži dobro. Razumijete? Ne smije čovjek jer svaka riječ koja se izgovori ona praktično formira nešto u eto. I prema tome, vidjeli ste, jedan je naš imam u Sarajevu, prije rata, tek u Sloveniji samo počelo malo poškara, to nije bilo govora o problemu u Bosni i ovoj agresiji. I on kaže, Boga mi ljudi, bit će ovdje da raje krvi u Bosni. Pitaju on Lagići, kaže, ima Fendija, kako ti to znaš? Pa kaže, evo, pojavio se Karadžić. A Kara na turskom znači crno. Znači crno nam se piše. Pojavio se Koljević tada je bio, Nikola Koljević. Kaže, bit će planja u Bosni, ovi sve se izigravaju sa njim. Pa se još pojavio u bio još tamo onaj nekoliko imena Kukanjac, da, general Kukanjac, kaže, mnoga će majka ne i Boga mi sve se ostvari. A ti si smijaju Jer Allah daje nama simbole. I zato gledaj dobro ko je s tobom i kako se zove i kako se preziva. Ako je loše prijetme, mijenjaj ga. Makar ne moraš u svoj kartu. promijeni ga nakon svoje ime. Jer sve se to, sve to utiče na čovjeka. Utiče na čovjeka, utiče njegovu psivu Čim ti kare čovjeku sali, nije to dali, Sali je pravo ime. Kad kažeš sali, dobar. Kao da kažeš ja bi učini ga dobrim. Učini meni dobro sa njim. Čim ga nazoveš, Sali, gdje si? E to je već, zato izgovaraj stalno to ime i takva imena. Pa čim je ono tamo ime, vidjeli ste, ono ružno i tužno, onda normalno kako sve znači ima, sam gledao neka značenja, pa sam se i bretio koliko muslimani posvećuju pažnju to. Dakle, ovdje je za nas bitno da mi mijenjamo sebe, što je najbitnije ovdje, a možemo da mijenjamo, vidite. Možemo da uradimo ono što mi možemo. Mi na globalnom planu ne možemo puno učiniti kao pojedinci, kao individue, svako od nas. Ali svi moramo da učimo na ovom planu naše. Evo, na primjer, kogod je večeras bio u džami, da pokušamo sljedeći put, recimo, naći načina kroz kahu, kroz baklavu, kroz pozive svojoj braći, nekom od svojih rođaka, od prijatelja, da ga dovede u džami. Zamislite. I sad zamislite, evo samo da mi jednom godišnje pripremimo po jednom planu. Ne treba nam ništa više. Ne treba govoriti što je u nas ovako loše, što ne ide dobro kako treba. Ne, ne, ne. Svako od nas da pripremi za godinu dana po jednu osobu da bude pripadnik ovoga džemata ili džemata uz kojeg je rođen i da tu dolazi u džamiju, da bude aktivan, da bude onaj tako prosperitetan građan ove domovine i da pomaže ovu vjeru i ovu državu. Dvojica, evo nas ovdje ne bude sada recimo nek nas je 50, sljedeći godine da nas bude 100 stotinu. Za dvije godine stotinu pojednoga jednoga, dvije stotine. Dvije stotine za tri godine, eto nas četiri stotine. Dva puta po jednom svi, eto ti četiri stotine. Pa onda osam stotina. Za pet šest godina nas je hiljada ovdje. Morat će glavni imam i ovi ostali imami voditi priku kako da prošire žani. Ali nažalost mi samo gledamo šta rade oni, gdje su oni, vidite kako oni ništa ne rade, ne pitaj ti za ono što je rekao Kennedy tamo u Americi kada je bio predsjednik, kaže nemojte pitati šta je Amerika dala vama, da vidite šta ste vi Americi dali. Šta mi možemo dati zajednici, šta mi možemo dati ovom društvu, a vjerujte možemo puno. Evo pogledajte nas je raseljeno danas oko milion gotovo bošnjaka po svijetu, pa neke 500 Eto, samo da svaki znate, a imaju uvjeti, ja sam bio pod dijaspori, bio u Australiji, sad Ramazan, prošao taj svijet, udu i poprijeko, od Amerike, Teksasa pa nadalje. Vjerujte, nikome nije problem mjesečno izdvojiti na Svaki Svak reći, pa šta je to? Ajde, samo po euro, samo po euro. 500.000 500 eura, mjesečno, samo mjesečno, po jedno euro. 500.000 eura, samo što da slušaš što je Kad reći nama kaže, hajde to uraditi, svoj to je naravno samo posljedica ovih prvih vremena da je on nastavio, obnovio taj jedan hod, taj jedan to koji je Ali Islam pokrenuo. I na kraju nisu imali kome da dadu niti kod niti kome god ponude kad ne treba. Nema firme, u nas kažu nema firme, nema se djecu zaposlimo. Pa nije da bilo firme, jer još gore i manje. Otkuda nisi nikome mogao dati niti zekat, sada kod Zato što su ljudi jedan drugog pomagati, zato što su otkrivali jedan od drugoga neku nemoć, neki nedostatak. Zato je poslanik Ali kada bi se okrenuo vjernicima, zašto je džemat, ja malo prije govorim, nije džemat tako sposoban da bi samo klanja u džami, mi to možemo pokuće klanjati nekada i bolje doživjeti nama ne u džami, nego poslanik Ali bi se obratio nakon sama namaza na prvom potrojavanju svih vjernika u Medini i pitao imali li neko nešto da je sanjao, da ga je neko u snu ganjao pa da mu stan. Dakle, se vidi je on sanja džine ili zmije ili sanja nešto lijepo, džennet i perigove, da vidimo dakle koliko on vrijedi, ali se nam potrebno otkrivao ljude. Zatim pita ima li neko da je umro da mu klanjamo dženazu, pa onda pita ima li neko da je bolestan da ga obiđemo. Jer ako je bolestan pa nema za lijeka, kad mi znamo a tu će na tom postrojavanju već neko da kaže ima Čamil, i bolestan i svi znaju da on bolestan pa ćemo otići, obići ga. Ako ne može da plati lijek, on će dobiti od džemata lijek jer će neko se naći koji ima taj lijek ili će ljudi sabrati i platiti mu taj lijek. I na kraju pita ima li neko muhtaža, potreban, da mu pomogne, da nema od čega da živi. I zato njima nije trebalo ispuniti ko je umro i ko je bolestan, koji mu nije treba, ako ne može, nabavi se, ako je da dahu se, ako ima dijete na u školu, imaju drugi koji pomogu muslimane, taj koji pomaže. Prema tome, zato vidite, nije se imalo kome dati niti zeka sada kako fitri. Znate kako navode istoričari gdje je taj upotrebljavan novac od zekijata, sada kako kaže se je mladićima i djevojkama koji hoće da uđu u brak pa su kupovali mladići onaj nakid da poklone svojoj budućoj izabranici koju oženi, a onda su kupovali i namještaj da mogu ono dobro, što greši da se ukite, pa da mlada kad dođe, da, da bude rahat, da uživa, patite. Zato se damo neka sam Fitr nije imao gdje u stranu da ode, nišli ljudi, i htjeli da prime, niti gdje trebalo. E to je, vidite, to je islam, to je musliman, to je ta omlada koja je bila svjesna svojih zadaća i poteza koji ima i zbog toga, vidite, mi trebamo se ovdje pomagati, prije svega u hajbu, u hajdu. I ako imamo dvojicu mladića ili dvije djevojke, neko odmah pokušaju doći do trećeg mladića i uplanti ga, ne ono formalno što bi se rekao, ne ono, nego suštinski ga uplanti, mislim, sa njim razgovarati, sa njim dijeliti, sa njim onaj raditi da dođe i još tvoj ovaj jedan džemar i tako. Kad njih bude troje, onda traži četvrto. I vidjet ćete kakav će hajde krenuti, mi nismo ni svjesni toga kakav će krenuti. Vidjeli ste kod muslimana, u prvoj generaciji muslimana, kad su svi u Medinu, sa sjevera židovi koji su bili iseljeni, koji su na Hajderu izgradili veliku tvrđavu koji su stalno ona na neki način izazivali muslimane i pokušali da ih unište. A sa istoga, istoka, zatim sa juga i sa zapada su bili dolopoklonici, muslimani koji tada nisu imali toalete u svojim kućama kao mi danas u stanovima, nego su imali vanjske toalete, e, najveće nisu lako smjeli izaći napolje da im ne bi nečija trijela od idolopoklonika slučajno doprla do njih. Kako je bilo stanje, bili su opoljeni. Ali oni su radili, mijenjali sebe, mijenjali situaciju u kojoj se nalaze i Allah je dao nakon izvjesnog vremena, nakon smrti poslanika, ali se osvojili dvije najveće tadašnje super sile, Perziju i Vizantiju. To niko nije mogao da vjeruje. Kada je poslanik ali se nam govorio da će suraka koji ga je gonio, da će on imati su krunu kraljevu na glavi, on nije mogao da vjeruje. Kako? Od šake muslimana to se činiti. Kako svaki muslimana na Balkanu činiti predodnike čitave Europe, to se mi pitamo, a pa to je bar lako. Samo se vrati na ovo uže, ahvabu i druže koje Allah spustio ljudima na zemlju, kao što kaže poslanik ali islam, Allahi, uvahamdullah Allahova knjiga, Allahov Kur'an, to je Allahova uže. al mabudu mine semani ila arbu koje Allah spustio s neba na zemlju. Pustio ti muža i samo se drži za njega. I onda kako god oscilacije, kakve god pokreti, kakve god trujanja iđu, ti se drži to muža, da on možete pokrenuti malo desno lijevo. A ti se držiš muža, ti ne možeš propasti. Nisi uživao pjesu kao drugi koji su se više vrte, jer pogledajte svijet. Se više vrte, sve više upada. Evo, sve veći problemi, sve veće recesije, otkuda? Tolike banke, toliki intelektualci, toliki ljudi. Pogledaj, toliko pedagoga, a pa sve više budala u svijetu koji ti ne ni zamisliti to tako. Sve više psihologa, sve više ti budala, sve više pedagoga, sve više neodgojeni i sve više profesora, sve više izgleda ono polupismeni ljudi, on je pismeno napravo da nešto uradi, ali ta njegova pismenost stvari samo pakosti drugom, vidite. I ovi nas koji su sredni, ovi koji su onaj slavi projektile sa 20-30 km nisu bili nepismeni. Nego pismeno, ta pismenost nije im učinila odvojeni, nije učinila im vaspitanje. E to je ono što nama danas treba. čitavom svijetu to je novi pristup, nova paradigma odgoja koju mi jedino u islamu možemo pružiti sebi pa drugima. A drugi očekuju, vjerujte, spas. Očekuju spas, a neće ga naći. Ni Amerika, ni Japan, ni Kina, ni Indija, ni Rusija, ni Engleska, ni bilo koja druga zemlja. One očekuju spas koji im samo može pružiti Allah, gospoda svemira i njegova vjera, jer njegov koncept života i rada dolazi u pogrešivog, onoga koji ne griješi, onoga koji onoga koji sve može, onoga koji sve pruža i onoga koji će vidjeti na kraju dati svima da će morat se vratiti na ove prave izvore. A vi budite sretni što predstavljate onaj tu, jel tako, ideju Islama, osnova vaša lijepa omladna koja je danas sve više i više. Evo gdje god odete po svijetu, alhamdulillah, imate stalno, imate stalno, vidite ljude koji misle, koji organiziraju, koji razmišljaju. Evo da sam bio u Australiju, u Melbourneu, samo na jednom sijelu 30 pomaka se javlja, daj da mi odmah uzmemo nekoliko studenta i da mi stipendiramo tamo. I oni ulazi odmah, nije sedmična plata, svake sedmice po nekoliko dolara, njih 30 već može jednog ili dva da studenta deprimira. Dakle, ljudi su konkretni, vidite, to je ono što, što, što Allah voli, jer se Allah takve pomoći, od nas Allah ne traži da mi riješimo probleme u Afganistanu i Pakistanu, jer mi to ne možemo dati, ali možemo svojim domama i možemo našim djelovanjem i radom koje pokažemo ovdje na ovome svijetu. Zato je vrlo dobro da mi sami organiziramo ono što možemo u ovome džematu, na našem mjestu, u našoj porodci, a možemo puno toga, a onda da to može najviše, ne pokazala kroz istoriju nemam sad prilike, a bio sam zamislio da govorim o tim velikanima, od među ashabima koji su bili. To je bila jedna velika ekipa momaka i žena koje su, djevojaka koje su napravile tako fascinante rezultate da mi ostajemo danas bez teksta. Danas smo mi jednostavno zapanjeni. Ja sam čitam o njima, vjerujem se ja zadrtim da ne mogu da, da, da spavam od, od neke, e, kako bi rekao, radosti i fascinosti da smo imali takve predstavnike. To su ljudi bili koji su čuvali do juče obične tele i ovce, to su ljudi bili koji nisu ni škole završili, ali takva humanost da ih nije bijala, takva znanost, takva entuzijazam, takva borba, e to je ono što želim večeras reći, da smo mi zaduženi sa nekim stvarima, nismo došli ovdje samo da jedemo, pijemo i spavamo i da se razmržavamo, to rade svi hajvani, a mi nismo hajvani, mi smo insani, mi smo iznad te kategorije, čakije, gdje ti je džene, gdje ti je ahiret. Naravno i posao će doći, ali ako mi dobiješ posao, ja sam davno rekao, kažu ovi napadaju, samo pravi arati, drugi je pomosti. Pa ja kažem šta hoće da vam prave fabrike, pa da je opet pokradete. Ako se ne odmah, opet ćeš pokrati. Ako su lopo, opet ćeš pokrati. Sad ćeš ovog direktora koji je nesposoban, pa ćete opet firmu na glavu. Sad dobio time. I po meni je najbolje praviti ovakve institucije. Odavde se odgaja čovjek. U ovim našim fabrikama, džanijama baš, tu se odgaja čovjek. I sutra kad imaš odgojenog čovjeka, kad njega postaviš, on će biti dobar direkt i pravi čovjek. On neće zauzmat funkciju ako nije spreman, ako nije zato, zato vidite, Ebu Bekru koji odgajano ali salamovi u školi, njegovoj džami nije htio primiti hilate. A pa to je čar da budeš halikom, kari nemojte, tako Allah, nemojte mene. On je jednostavno nazor natjeraju, gurnu ga. Ali kad je postao halikom, nije se promijenio, zato što je bio odgojen. Nije nadamo sekretarku sa minijećom pa da njega svako jutro nosi kapicu, čajac, šta će gospodine direktore ili halife ko što je u našim mnogim institucijama. Nego što je uradio, prije nek što dođe u hilafet, ode svim onim ženama i po muze njihove životinje što je trebalo, kozi ili ovce, šta su muzle, i onda su žene kada ni zabran ali rekle, e sad smo mi nadalje, ali veli nema nam više jednu Bekra da nam muze naše koze i ovce mi rekao, tako, tako mi Allaha, ja ću i dalje vama dolaziti musti vaše koze i ovce i kao halifa je odlazio jedne prilike, pošto je kao halifa prerušio se da, da, da, ga ne poznaju, da on to radi, on je obavljao kod jedne žene, te postoje stanice koja nije mogla, bila nepokretna, on je njoj donosio i drva, ložio u peć, donosio vodu, pripremio sve što treba i onda jedne prilike, a dreti Omer kada je sadno da je postao kao što je znao on halifa, veli neću moći sad toj starici odlasno, onda, e, onda će ujutru porani nakon sama namaza i pravo onoj ženi kad tamo sve počne, sve sređeno. Kad onoj ženi kaže, Allaho robinjo janet, Allah, ovo se vama poradio, kada onaj isti što mi uvijek dolazio. on to su kod nas, vidite, odgojeni ljudi, to je naša vlast u islam, ona je servis ljudima, ona ne koristi ljudi, nego koristi ljudima. E to je islamska vlast. E zato kad mi odgojimo takve ljude, onda ćemo imati prave profesore i prave ministre i zato je ova nauka naša blagodat koju je Allah dao da ona uđe u naše škole, tada djeca imaju svake sedmice po dva časa da čuju Allah, da čuju Resulullah. I nije šala 9 godina osnovnoj školi, 4 godine srednjoj školi, 13 godina kad djete sluša, kad nauči nadati se u buduće da će naši ministri i parlamentarci biti daleko bolji, daleko bolji jer su prošli ovaj vid obuke i ovaj vid odgoja koji nisu imali ranije prilike da dožive da vide. A na nama je zadatak ovim mladima posebno mladima koji ostaju iza nas, koji će moći nastaviti ovaj rad, da učite sve od sebe, da je tako, one prava, izvorna, ispravna islamska učenja, da ubrizgaju u svoj život, i u naš život, i u naše društvo i da pokažu na način kako je to pokazivala prva generacija muslimana, kako recimo pokazivao onaj Ebu koji nije svoju majku zato što je bila nevjernica, odmah gružio i ganjao da je udara, nego je radio kolagana, Onda poslanik Ali vam kaže Allahu hdi umme Eba Hureyre. Ja rabi uputi majku Ebu Hureyre. I on je došao u kući, dolazi u kući, majka bila do sada nevjernica, dolazi u kući, a voda se čuje, pada, u kući nije bilo banje kao danas na jednom čošku sobe, ona se kupala i kaže, jes ti to Ebu Hride, kaže, jesam majko, nemoj sine ulaz, kaže, majka se kupa. I kada se okupala, obukla se i pokrila se izašla pred njega i kaže Ebu Hureyre, tvoja majka je prihvatila vjeru Muhammedovu, izgovorila ešhedu la ilaha vide ešhedu na tu abduhu rasulu. Ebu Hureyre nijednog momenta nije zastao nego odmah trčao. Kažu, prenosujući sve su mu onaj pete udarao u dio tijela. Toliko je trčao do ali Isalama. I odmah mu je sa, vrata vikao, ja Rasulullah, muštuluk, bušra, bušra, ja Rasulullah. Muštuluk, ja Rasulullah. Poslanik kada islam kaže dalje, kaže moja majka je prešla na islam. Poslanik kaže, alhamdulillah, hajde. I on se vratio u svoju kući i kaže, nikada nije izašao na posao napolje da nije došao do majke, poljubio ju čelo i rekao, neka te Allah nagradi za sve ono što si učinila da sam ja bio mali. Za ono što si me rodila, što si me odgojila, što si me ovako pripremila. A ona svaki put bi njemu zvratila, neka tebe Allah nagradi kada me ovako poštuješ u mojoj starosti. Vidite koliko se brinao da njegova majka ne dođe u džene. pa nije samo izudarat majke zato što je nevjerit. Nije samo je napasti i kada ti si šeitan. Ono treba raditi sa njim, on svi dođu u džene. Svi hoćemo da idemo ka dženetu. Nama niko nije nam stalo da bilo koji građan ove naše domene lijepe bude sutra u džehennemu da cvili i da jauče, a posebno naši najmiliji. A mi to možemo raditi posebno današnje omlaze koji imaju prilike preko ovih radnih pomagala tenčki koje danas možemo da koristimo, da učinje puno toga i hvala Bogu, oni to mnogo i činje danas i ja se nadam da će u tom smjeru se nastaviti i mislim i ovi vaši projekti koji imate ovdje su upravo da jedan znak i alamet, jedan vidjet ćete, čim se mi mijenjamo, Allah će dati izmjenu. Vi ne pitajte, nego samo očekujte i gledajte kako će se stanje promijeniti. Kogo zlom čini, vidite da će raditi. Kogo radi na afirmaciji, oni koji se Allah boje. A u vremenu bit će belaja razni, razni miniranja, razni nerviranja, razni devalmiranja, ali ne sufiraj se, ti si vjerni, ti će na da pobiješ. Druga stvar što samo želim još završiti sa ovim hadisom, poslanik Ali se vam kaže Tuba limen reani wa amene bi Blago onome koji me bude vidio i vjerovao u mene, to je vjerovao da sam ja poslanik i da sam donio od Allaha njegovu objavu. وَطُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي A sedam puta, sedam puta blago onome kome ne bude vidio, a vjerovao u mene. Budite sretni, mi imamo sedam puta već u nagradu, čak i prvi ashabar su ga vidjeli i lako je bilo i lakše je naravno kad se vidi, pa on djeluje na njih, taj rohanije prelazi. Mi smo danas udaljeni, vidite, i geografski puno od tog dijela gdje se pojavio ovaj sam, ali istorijski i odvojili smo raznim ovim devijacijama koje imamo i Boga mi sretnik je onaj koji danas u ovom vatu i zemljanu dođe do prave spoznaje. A Allah je dao vidite u našim džamijama uvijek svijeta ima. To je znak, hvala Bogu, jedan dobar dio svijeta taj koji ozdravije, a mi ukoliko budemo oni koji će budemo odravili druge, odravit će i naše društvo. Zato prvo mi da odravimo, a onda da prenesemo drugima. Jer jednog čovjeka u puti kaže ali sam, bolje ti je nego čitav dunjavu. I zamisli sada, samo da mi evo godinu dana radimo po jednu osobu, koliko nas ima u džami, sljedeće godine da bude duplo. A samo jednog čovjeka, nemojte sad, sad visoko zabavno. Sad bi rekao rahmetli naš Neđad i prišljivajući ja ga pitan za tu ženu koja je pisala romane nekog bogati Neđade, kako je ta žena? Ma pa kaže, moja nana i ženča je pametnija od njih. Kako rekao? Kaže, moja nana uvijek kad ustane ujutru mete ispred svoje kući. A ona, kaže, uzela čitav kutu tunjavu, zamamla sa metom, pa sve ovdje. Hoće sve da ona, ona razumije, tako i ovdje. Naše je da mi, da ti budeš sebe, da samo jednu osobu ti dovučeš u islam, da je Allah upravo preko tebe, bolje ti je nego sve što obasija sunce od istoka do zapada. Znači bolje ti je nego sve zemlje svijeta, nego sve njihove valute, sve njihove banke, svi njihovi rudnici, sve njihove firme. Samo jedno čovjeka. Nemojte hvatati stolcu odmah, braćo moja, nemojte. Nemojte, teško je, samo po jednom. Vidite, ali sam je prvo na ove svoje hatidu, pa onda vidjeli ste Ebu Bekra, ali Ebu zato preko njega većina ovih stanovnika dženneta za koje je garantirao poslanik Ali Islam prešla na Islam. Nije preko Ali Islam, ne preko Ebu Bekra. Dakle, on je njega pripremio, selekciju dobro izvršio, a onda ovo ovaj je vršio na drugi. Tako da poslanik Ali Islam nije morao stići na sva mjesta, u drugi. E tako i mi, kad pripremimo jednog dobro kvalitetnog, on će pripremati svog drugog kolega, ti ideš odmah na drugog. I to se razložava, vidjet ćete nakon deset godina poplavi ovdje sve i onda nema ovi muljatora da vladaju u lijepom poslu. Vidjet ćeš, FINA će daje vladati za desetak, 15 godina ako mi budemo fino postavili naše programe, budemo se mi angažirali, jer niko se ne može angažirati kao musliman, jer on radi pa vlada, ne radi za interes. Kad radi za interes, onda je problem, jer ništa nam ne ide kad se radi za interes. A čim se radi onako bez ovih kalkulacija, bez i bez ovoga šućara, benjamučkog, i ovih poštica koji idu Zato ja molim ovu našu lijepu omladinu da ne posustaju na ovom putu kad su ovako lijepo krenuli, kad je zapao ovaj lijepi ima, neka ga dobro drže i neka nastavljaju i dalje, neka budu bolji od nas ako Bog da, budu bolji od nas, će vidjeti da će i stanje biti bolje kod ne samo u islamskoj zemci, nego će biti stanje bolje u društvenoj zemci, taj će biti bolje u firmama, molim Allah šanu da nagradi svakoga onoga koji je večeras bio prisutan ovdje, molim Allah šanu da njegove velike je za nas večeras, molim Allah šanu da nam damo mogućnosti i snage, da se očuvamo u ovim teškim, burnim, turbulentnim vremenima, molim Allah šanu da nagradi ove organizatore za ovu večerašnje naše druženje, kudu kao i rata, vas takruva i šolekom, wa sallallahu ala Muhammedin, wa ala